Jimat punya cerita dengan judul Hantu Perkemahan dikirimkan Rengga Mondi di Kanor. Hmm, sewaktu aku diwene tugas kepala sekolah ngetutake murid. Murid-muridku kemah ning bumi perkemahan Tirtawana Dander. Pembinane kebetulan aku lan Pak Bayu. Sekolahanku SDN Prigi Siji kebetulan nyiapake regu putra untuk perkemahan ISC iku. Lah muridku sing melu kemah ana 10 bocah. Davi, Rio, Muntono, Ahyar, Mahfud, Sefa, Budi, Sandi, Fahmi, Lansing Nakal Dewi jenenge Akbar Kipli. Lah, berhubung sekolahanku iki pingin didik murid mandiri, dadi digawak no kompor Dewi tekan sekolahan. Dadi neng perkeman dan latihan masak. ana ing dandre. Terasa biasa-biasa ae durung enek kejadian apa-apa. Lah bareng sorene bocah-bocah luwih seneng milih adus ning kali ketimbang adus ngantri. Mulai tekan kono kedadian-kedadian aneh wis padha muncul. Sing pertama bocah-bocah waktu adus gopak lan guyon gak karo-karuan, moro-moro enek bocah melu adus ning pinggir. Lah berhubung sing kemah iki sak kabupaten, mikirku ya kuwi bocah kok sekolah liya. Tapi aneh. Bocah sing melu adus mau kok cuma dhewean gak bareng konco kanca liyane. Akhirnya aku melu adus pisan bareng murid-muridku. Lah pas aku nyemplung ning banyu, Anei, bocah sing melu gumbul murid-muridku mau seluruh lan gak metu meneh iso meneng bayi moh ceritoning murid-muridku mergongkom malah podo wedi lan podo ngajak mulai akhiri peristiwa iku tak simpen diwilan murid-murid podo takjak mentas langsung ora cukup semono wai aku penasaran karo bocah sing mlebu banyu rambe judul mawa Oh! akhirnya bareng sholat maghrib tak parani dewi lan hawat-hawat nguyuh. Tapi aku langsung jumbul perkara enek bucah si jising gawe kaos ISC ije adus ning kali Padahal wis jam 6 luweh 15 menit. Terus bucah kuwi tak omengi banjur cah kuwi nangis. Tapi bocah itu tetep ning kali lan malah banjur seluruh maneh terus gak menjudul babar pisan aku sing kepuyuh-puyuh langsung melayu sak kuat-kuatku banjur leren yang warung kopi terus tak umbeni ben gak ndredeg ibu-ibu sing dodol banjur takon Kengeng nopo Pak Guru jenengan kok melayu-melayu kilo. Orang nopo pokok Bu aku cuma olahraga Bu kok aneh men lo Pak olahraga kok yoyah yah mene to iya Bu lawan ngetut ke murid-murid soalnya Banjur aku diparani muridku sing jenenge Davi. Davi banjur takok. Sampean kok di Pak? Digoleki Pak Bayu kae lho. Aku bar metuki kancaku le. Bar metuki cewekmu ya, Pak. Wis, ora usah takon sing ora-ora. Ayo balik ning tenda. Akhirnya aku lan Davi balik neng tendalan bocah-bocah tak ceritani setan-setanan benang cepet turu. awane bocah-bocah kegiatan banjur sore ini malah ngajak adus ning kali kuwi meneh deg rasane atiku akhire bocah-bocah tak pengin adus ning kono lah tapi bocah-bocah malah meksa aku lan muridku sing nakal dhewe jenenge Akbar Kipil kuwi malah wis mlayu dhewe nang kali ancene repot ngetutni murid SD ijek sak karepe dhewe nuruti atine Akhirnya aku banjur kondo Pak bayulan ape api ngetut nih bucah-bucah hatus. Lah barang aku teko kali kui murid muridku Akbar Kipli kui dilalah wis adus lan gopak ambek cah misterius iku mana. Akhirnya aku langsung melu nyemplung lan bucah misterius iku ilang sak naliko. Akhirnya Akbar mulai ngerti lan bucah e wedi. Akbar Kipli ngereti aku ngajak balik neng tenda. Sakwise tekan tenda Akbar Kipli kunumain takon marang aku. Bocah kono mana? Kok terus ngilang ya pak? Makane kuwi bar, Pak Rengga moh lek dijadus ning kaliku. Wis sebang sapa ya, Pak? Sebang sapa lah mono kuwi? Sing mbok takone kok sing ora-ora to pliki pli. Ya, aku gawok ae, Pak. Kok bocah surup tapi ora berjudul. Wis rasa dipikir, Akhirnya aku banjur kelambinan lan terusake kegiatan. Tapi Akbar banjur malah cerita karo kanca-kancane. Akhire muridku kabeh kono mang mangkodo lan penasaran. Lan ancene Akbar kipli kuwi bocah mokong. Pas wayah malam terakhir ana ing bumi perkemahan Dander. Bocah-bocah ternyata wis padha sepakat padha nglilir kabeh jam setengah loro wengi lan gugah aku. Terus banjur Akbar hawat-hawat wetenge -hawat loro. Padahal kuwi mung digawe alasan. Akhirnya Akbar Kipli mau tak terni lan murid-muridku kabeh padha melu ngetutno amarga pas posisi iku Pak Bayu lagi nyiapake kegiatan malam perpisahan. Akhirnya banjur ngeterno Akbar. Tapi Akbar Kipli kuwi panceni bocah kendel. Akbar njaluk ngeterake biabi ning kali mau meneh. Ape tajak ning tempat liyane jari bocah malah wis gak kuat ngempet. Ambek ngentut-ngentut ning pinggir tendo. Akhirnya aku gugup lan banjur tak terkening kaliku. Lah, pas tekan kali ora ana lampu babar pisan. Ancen tempati rumbuk kaya alas. Akbar banjur medun. Tapi Akbar ning malah banjur takon. bocah mangko gak metu meneh ya pak lagi durung garing lambini akbar ngerasani bocah misterius iku muridku sing jeneng muntono kondo marang aku pak ah, iki jam piro kok jek nek bocah dolanan ing sorowit kae ya pak endi to mun enek bocah iki iya pak aku lupa kae lho pak ning sorowite gudi kok kae lho pak pak kae lho kuwi bocah sing diceritakne abar kuwi pak bocah-bocah podo melayu sak banter-banteri. Aku dewe yawati aslini, nanging tanggung jawabku sebagai guruku duta utama no mergohak barijek ningisor kali. Akhirnya akbar saking wedini melayu sak kuatnya munggah sampai lali rakatoan. Sak banjuri akbar tekan bur bocah misterius itu mau malah nangis lan ngomong. Aku Terus akbar kipli tak jak melayulan tak wacak ke ayat kursi. Akbar melayulan jerit-jerit muni. Oh, hangongo, hangongo, hangongo, hangongo. Sing dimaksud akbariku bocai api njaluk tulung. Nanging saking ngudini malah siarane gak jelas. Akhirnya bocah-bocah tak golei banjur tak lumpuk lolan tak tuturi. Iki genek digaya pelajaran ya cah. Yen neng dunya kuwi sing urip ora mau menungso. Tapi yono makhluk goib. Cukup semini yo ya, Jimatres ceritaku kapan-kapan disambung meneh. Salam Jimatres dari Rengga Mondi di Kanor.